para o cultuar. chokoleti la viazi vitamu au mihogo kwa nyumbani. Kwa hiyo kwa chuma hili ambalo amelichuma na yeye mume atapata fungu lake. Hii ni dalili wanatumia ilmu kwamba anaweza mwanamke akatoa kidogo mali kwake kwa shakhs au anaelewa kwamba mume wake hachukizwi na jambo hilo hata kama hakuidhinishwa ghaira mufsida si kwa lengo la kuharibu, kuleta ufisadi, kuleta uharibifu na ubadhirifu baba anasema hivyo ikiwa anaelewa kwa mume wake kitu kidogo kidogo kama hivyo kwake yeye si tatizo eh, mume wangu nilitoa kilo tatu hapa za unga wa sende nimeweka mama fulani hali yake ilikuwa sio nzuri hakuna shida kuamiza ghaira mufsida kama alivyosema ahlulilmu alimamu nawawi anasema ashara anaashiria mtume kwenye neno hili ghaira mufsida ishara kwamba mtume ameashiria alayhi salatu wassalam ila annahu qad ta'lamu ridha zawji bihi ala al'ada huenda ikajulikana ridhaa ya mume kwenye hilo kupitia desturi tu na ada na ametaja chakula min ta'ami idha anfaqat almar'atu min ta'ami baitiha, na ametaja chakula li'annahu yusma'u bihi fil 'ada kwa sababu chakula ni kitu ambacho kinavumilika katika ada mema ambayo ni membo ile mikate iliyobakia akataja chakula tu akataja pesa akataja chakula hapa chakula ni kitu chakula kwa akitaja chakula ni taam baitia kwa mambo ya chakula kwa mambo ni mambo ya chakula tena uwe umetoa ghaira mufsida si kwa lengo la kuleta ni serikali mume na mke hata kula chakula kula mlipa mama fulani kwa chakula nini sasa mimi tafadhali ilikuwa huyu mufsida huyu ni mufsida kwa hiyo kijulikana ridha ya mume kwenye jambo kama hilo si mbaya mke akatoa hata kama mamlaka hairuhusu ila ikijulikana kama mume hilo pia halipendi hapa sababu ya mama wamesema lazima pia mume ruhusa kama ilivyokuja hadithi ya Asma binti Abi Bakr as-Siddiq aliyetaja Imam Bukhari alimwambia Asma kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah ma li mali mimi sina mali ili mtumwa wa Allah kama unafahamu nimeelewa tu mambo ya nyumbani illa ma adkhala alayya Zubair mali yangu ni kile atakachoniingizia hapa nyumbani Zubair Zubair bin al-Awwam mke wa mume wa Asma binti Abi Bakr as-Siddiq زبير ابن عوام مطلع صفية بنت عبد المطلب هي إيه، يعني أنتم من شخص رضي الله عليه السلام أنتم من وهم من زبير المهمتي زبير وصفية محمد بن عبد الله بابو يا عبد المطلب أرسلها يا رسول الله ما لي مال ابنت الله بمثل مالي إلا ما akaliingizia Zubair akaialia kwamba ndio matumizi yangu hapa nyumbani. Hiyo ndio tokwa yangu. Fa atasaddaqu, je, aruhusiwa kutoa sadaka kwa hiki? Asli si yangu, Mungu wangu matumizi, tunatumia na kuna kitu kimebakia ya mali hiyo ukasuia kuitoa katika njia ya heri kwa wahitajia ukaacha kuitoa sadaka ikawa hiyo ni sababu ya wewe kuzuilika kupata baraka katika mali za Allah tabaraka wa taala toa uongezewe akasema halil hapa inakusudiwa kwamba ni kile kidogo anachokitoa mke ambacho hakimdhuru wala hakasiriki nacho kama ilivyokuja katika riwaya nyingine alimwambia wallahi mastata'ati idha tasaddaqat almar'atu min baiti zawjiha pindi atakapotoa sadaka mwanamke kutoka katika nyumba ya mumewe kana laha ajrun atapata ujira wake wa li zawjiha mithlu dhalika na mume wake atapata mfano wa ujira huo la yanqusu kullu wahidin minhuma min ajli sahibihi shay'a hapunguzi kila mmoja miongoni mwa wawili hawa kutoka katika ujira wa mwenzake hapunguzi chochote lahu bima kasaba mume atalipwa kwa chuma Israel. mtoe katika amali zake hali mwambia asizidi thelathini ukishawapa watu wawili basi kampa idhni ya jumla وفي هذه الحالة نقد عليه لها شطر الأجر أتبات منامك نصف أجيرا hana hana agizo kutoka kwa Mungu wa fi hadhihi alhala na katika hali kama hii yakulu al-ajru lizawji akitoa mwanamke ambaye hajaidhinishwa lakini katoa haidhinishwa hapana lakini katoa yakulu al-ajru lizawji ujira wa kule kutoa yule mwanamke atalikwa mume shay'an min malihi, akiwa ametoa chochote katika mali za mume, ujira utakwenda kwa mume. Wa yakumu alaiha alisu na mwanamke yule atapata madhambi. Waliyadhu billah, Allah atakini tumeona kwa maana hizo, ni hali tatu mama atakuwa wazijue, kina mama watakiwa wazijue, usinifanyie fanyie tu mama kwenye nyumba ya mama min haqi zawji ala zawjatihi, miongoni mwa haki za mume zilizoko juu ya mke wake. Alla tasuma tatawuan, ni kwamba haruhusiwi mwanamke kufunga somo za sunna idha kana kana hadira ikiwa mumewe yuko nyumbani hapo illa biidhnihi isipokuwa kwa idhni yake mume qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu alitaja imam هي لها النفي لكن ينفديش عن النهي نك تصهيري ونسبها العلم للتحليل كتازة ونفديش عن حرام وكلتين على قول أكثر العلماء كتك قول وانا وزوني مني كما كتصهيري نفديش حرام أكفانا نبتدام هذا سيما لنا النووي رحمة الله عليه زيادة أمبالي صحيح العلامة إشاعي قرطومي صلى الله عليه وسلم أن زوجها يفطرها إذا صامت فما مميه أن أنفنبوسا أن أنفنغا ملامك يا رفملية أبلا تشتاكي قرطومي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنفنغا لكن ما ما رأى أنفنغو ما رأى أنفنغو مواجرنا صفوان بن معطر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم पहली बात है kwake isipokuwa kwa idhni ya Mola wake tumelala zuri asli kutoka huko tukio la masahaba wawili mke na mume Safwan na mke wake anaweza kuuliza mtu swali sasa itakuwaje ikiwa mwanamume mathalan ana mke mwingine yuko mji huo huo lakini ana mke mwingine na zamu iko kule sio kwa nafunga akija ah, nafunga akija tena hivyo nafunga somo ya divaidao ni kweli jambo hili anasema anasema hakuna ubaya hakuna ubaya katika Qual é ah, o sababu wakubalie wanawake kwenye hili na kwamba wanaume watakiwa wakumbuke kwamba huyu ni mwanamke pia naye ana haja ya kumwabudu mula wake asiseme kwamba wewe na kujikurubisha kwake mke wako kwa Mola wake tabaraka wa taala hilo jambo faida yake inarejea kwako pia kurejea faida yake kwa watoto wako kurejea faida yako kwa wewe mwenyewe ni kheri kwako ni kheri kwa watoto wako kwamba nyumba yako ana ya imeimarika kwa ibada watu wanafunga kheri na baraka zitamiminika kwa hiyo somo ya sunna ma fondono anche